Endaia doni bane eta baionako geltoketako trenbidea elariak greban izan dira urte astapenetik eta egun greban zirela erran ba ginauzien ere bada aldaketa bat, istantean gure gomitak eh, erranen daukuna er eta erran behar da Arrazoina, endaia, donibane loitzune eta biarritzen buruz txarteltegian estea aipatzen baitzuen edo behantolaketak hori pentsatu baitu Ezentze, Efan peio dufo zerretekoa egunon. Ma bai, egunon. Eta egan bezala, ez izte greban beraz egun? Ez, ez... Eh, hain zina joan gira gure borrokan eta gure borrokak uh, ekarri ditu ondorio honak eta bildu gira piskat presaka hostilal gauean ikusteko eh, main gainean uh, lortu genintuen proposamenen eh, arabera zagiten genuen. Eta orduan, osteuntan ez gira greban izanen, bilkura bat izanen baita asteazkenean, gero gero sago aipatuko du mm. nola antolatu den hori. Eta eta behar dugu ez bada bilkura hortik ateratzen, pentsatzen duguna, berriz greban eh, maiten algira ondoko astereinan, baina helburua ez da greban eh, segitzea, helburua da grebatik ateratzea, eta hor bat dugua atera hon bat. Eta atera bidea, beraz, erraiten ginoen, eh? txarteldegi desagertzea, huin eh, hauetan jadanik aipatzu duguna, asteburuetan aipatzen zen zonbait geltokitan, eta azkenean, hori, salbatuko dira, denak atxikiko dira? Ah, denak ez, baina gehiengoa bai, Eh ba, eh, zen hori bakarrik, eh? Ba, zen ere bai. eh, goizeko trenetan eta agatzeko trenetan donibane doni bane loitzunen uh, dibidez, uh, izaitea uh, geltokian, eta hori zigarrik altegarria da, jendearen zatzen, eta geltokia etxia da, ez dira sartu, eta horrez gain, uh, barimadel barritu bat trenean sartu beharra edoela, Ezin da sartu, ezin da diautzi, orduan enpresak bai, baina taksi bat antolatuko dugu bai honatik uh, bere etxera ino, nahi badu pertsonak, bai gu gu servitzu publiko bat gira eta ez dugu olako neugirik eh, eh, nahi eta ez ikusten eta ez ikusi nahi ere orduan hori uh, zen aserre horoko ga da, enpresa ari dira igandeetan lan behar dela eta gurean Kentzen gaituzte lana, orduan eh, horrekin uh, zinez aserri ba. Mm. Eh, Ahazoin eh, hainitz beraz baina bat da txartelegien desagertzea, hor atera bide bat atxeman bada, atxeman da, baina berra da arazoa zabalagoa da, ez orain urte bat, bi edo bosten buruan bai. ez dakit, eh, txartelegiak desagertuz joan dira, zer nahi gizaz, bai. informatizazioarekin, bai, numerizazioarekin? hori aipatzen da baina, <clears throat> dola bi urte etxizuten, bazen uh, miarritzeko karrikan hor butik deitzen zen eh, to, saltokti bat. Bai, ezentze Eta horrek ekartzen zuen uh, urtero boste mila euro edo lako zerbait. Sekulako diru zana. Mm. Eta hien logikan egan azuten horra. Ah, hori etxiko dugu eta geltokila etoriko dira diendeak. Baina eh, ez da bat ere gertatu, eta gero eta diende gutiago urbiltzen da treinetaz. Gainera, ba, kigu kostalde hortan, jende, adinezko jende hainitz badela, eta internetez eh, ezin eh, txartelik erosiz, edo ez baita ditua eta, eta kaltegarria da erabiltzaile entzat eh, gehien bat. Peio Dufo, treinbidelarien CGT-koa zurekin eh, segitzen duzu, eta errandu gu, eh, mugimendu soziala izan dela, eh, bai ona doni daiako gajaiolarien artean, eta hor, oh, salatzen zintuzten hainbat gauza, ezen zefak eh, eh bat, bon, egun ez greban, erraiten eh, zinaukumetzela mm -hmm. lehen zatean, Eta aipatzen genituen txarteltegiak, Bada, beste problematika bat, urtsu urdina, palon beblue daitzen den trein endaia Parise gauaz egiten eh, duena, hori kentzekotan da, iduriz zeldu den udan eh, ez da gehiago izanen, ze pasatzen da ez da eski baliatua? Ez da bateri hori, da ez baita gogorik, treinak e, eh, ibile arrazteko, horiek ateratzen dutena da ahatxetea martxan emanen dela bordare eta Parisen artean, eta orduan rubilduko duela Parise bordaletik eta hemendik ordu bat eh, gutiago izanen da baina gaur egun sei ordu dira eta eta hori dute aitzaki bezala erranez orduan ez dela gehiago gaueko trainik behar baina gertatzen da lehen treina hemen Eh, Ipare Euskal Herritik aliatuko dela Parisera, amarrak inguru bakarrik. Orduan norbait lan egin behar badu, bilkura bat badu, edo bisita bat egin behar badu, oso zaila eh, zaio zai, eh, tenorez izaitea Parisen, jakinez geltokira iritsita, gero muitu behar dela Parisen. Orduan gu saratzen dugu gauza hori eta erraten dugu tren hori mantendu behar dela uh, zinez erabiltzaireak uh, eh, dora urtetik uh, geroztik uh, kaltetuak dira, oso luzea baita, ama bi horren ematen baikitu gaur, baina hala ere, uh, ez da betea beti, baina nudan beti betea da bai, eta urtean zehar ere bada jende etrein hortan. Baina erraten dutena da, ba... Ez duela diru aski kartzen, biltzen, eta eta orduan uh, pribatu bat irekiko dutela aukera tren hori biliaraztea, baina gu badakigu pribatu batek ez duela hartuko, argita garbi, mm zenta material berri bat erosi beharko hori eta guzi. Orduan, uh, eh, serbitzu publikoa da hortan ere, eta mantendu behar duguna. Hmm. Eh, pribatu batek, aipatzen duzu, treinen e, privatizazioa, e, sncf gain beste aktore batzu izaitea, hori e, bat bilakatzen ari da? Eldu da? Ba, Jadanik ala da, 2000 eta sortzitik uh, eh, merkantzien gara joan, eh, jadanik uh, badira enpresa pribatuak, uh, izigarri gaizki direnak. Ez gila mm. rasongi, baina uh, diru hainitz galtzen dute eta batzuk desagertzen ari dira. Uh, pertson gara joan, uh, sartuko dila, normalean 2000 eta hogei, bat urtean normalean. Baina eh, hasi dira jadanik ikusten nola antolatu lehenago konkurentzi hori. Hora gu joguna da serbitzu publiko bat ez da hor diru erabazteko. Um, Baina eh, gaur egungo egoerarekin zinez eta hori merkantzien garaioan ikusten da oso egoera txarra da eh, hor garaioetako enpresentzat uh, uh, eh, tremidetan eh, ibiltzen diren entzat, zenta ez da gogorik, hastian aipatu duten bezara, dena nogera doa, nuke, eh. mm. eta ba, behar da beste, beste modu bat antoratu finantzatzeko, aipatu zen bezala uh, ekotax edo gu hemen uh, Ipar Euskal deitu ginoen uh, polutax, eh, kutsatzen dutenek ordaintzea, eta batez ere kamioiak, zenta uh, eh, aipatze, aipatu dira autoak parisen eta gehiagi zirela, baina eh, gehien eh, kutsatzen dutenak dira kamioiak, eta horiek ez dute fitxikor daintzen. E, guk dugu pagatzen bide baten eraikitzeko eta mantentzeko, e, bat pasarazteko aldiz trenek pagatzen dute bakarrik. Hortan hor bada desorek handi bat e, konpondu behar dena, eta hortik e, izanen da e, etorkizun bat trenentzat, beste Ez da se, ez duela irauten mm. alkoholuzaz Da, justuki, badu urteak aipatzen dela eh, dena autoz egitearen sistematik uh, atera behar dela, uh, diskurtso politikoetan hain zuten da, baina irrealitatean ez da alagertatzen, ez da ez dut reinak animalerik animaleko zera suspertzerik hartzen, zer da problema hor? Problema da ez dela servitzu honik, garen nuke argita garbi. Eskeda hemen ikustea bai Bayona eta Garazi arteko tremide hortan, uh, laugan etorri dira egunean zehar, eta ez dira bat ere egokiak uh, langile entzat, eh? horbiltzen eh. dira milaka diende lan egiteko barnek aldetik, baina ez dute aukerarik treinez etortzeko. Orduan doblatu uh, bagenu uh, gaur egun diren tren horiek, eta aukerak langileentzat eh, bai honetik langile eta beste, beste pertsonentzat baita ere, baina eh, orduan bai interesa izango zen eta jendea urbilduko zen trinetik, baina gaur egun ez baita hala uh, zaila zaigu, Hemen, egin euskal trein hartzea egun ero. E, erantzunkizuna norena da politikoena, esentzef Politik. empresarena, ba, edo erabiltzailena, behar bada? Ba, bien, enfin, iruen artekoa, zenta politikoek eh, erabiltzaireek dute bozkatzen politiko mm. bat eh, plantan emaiteko, eh, sncf erena ere bai, baina uh, esentzefek uh, segitzen ditu gobernutik pasatzen diren uh, gauzak, eh, galderak edo uh, eh, erreformak, orduan uh, eh, orra, eh, gure, gure eskutan da, gu aregila lan egiten uh, haute eta, eta elep berriarekin ere badugu proiektu bat, eh, bai lin du sufre delako hori, uh, lantzen ari gila, proposamen bat uh, main gainean eman dugu zezeterekin, Beritz abiarazteko tren hori baiona barna eta lotura egingo lukela barnekaldearekin. Mm Eta bo, berriz eh, egiteko zuen eh, greba arrazoinetara, erran behar bada heldu den astelenean berriz greba mm. egiteko presintaizketela. Zuzendaritzarekin eh, noiz biltzen tizte eta espero duzu eurtaik? Bai, pixkat berezia da eta zuzendaritzak eh, abendu astapenean aipatu zuen eh, ezakit, eh, ber uh, antolaketa hori, edo lan postu muriste horiek, aipatu zituen, eta geroztik uh, ezin uh, itzordu bat lortu haiekin. Eta azkenean, uh, bertua greban txartzea, eta bihasteren buruan bakarrik urbildu ziren hitz egiteko. Hala ere, ez dute atea ireki, eta gu gure aldetik lan egindugu haute txiekin, eta batez ere akitainako haute txiekin eta haiekin eh, aukera bat atseman dugu, horiek uh, diru aguntza bat emanen dute eh, postu horien eta uh, txartel saltzaile uh, horien mantentzeko Orduan, haipatu diren geltokiten kostaldean, eta, eta orduan huai gauzatu behar da itzahmen hori akitaina gure esentzefeko akitainako buruarekin, eta CGT lehen arteko hitzarmen bat izen petzera goaz aste azkenean, eta ongi pasatzen bada dena greba hortan gelituko dugu. Untsa da, peio dufo CGT treinbide larietako CGT-koa, gurekin eh, izanik, eta besta bat arte? Baina, esker zori.